1. Balalarga yaxshi muomala qilish. Balalarning ota-onalarga itoat qilishi va so'zga kirishi uchun ota-onalarning ularga yaxshi muomala qilishi, mehr muhabbatini va shafqatini beg'ishlashi, eng muhimi ularni yaxshi tarbiyalash kerak. Balalarga ularning do'stlarining oldida ochiqlanmaslik, ularga kamchiliklarini to'ntishda, munosib o'rinda birga yolg'iz o'ltirib, avval ularning ortiqchiliklarini so'zlab, ondan kamchiliklarini siliq, mantiqliq usulda aytib berib, andın to'g'ri nasihat qilish tarbiya ko'rgan ota onalarga xos oliyjanobliqdir ikkinchi bolalarning orasida odillik qilish bolalar orasida odillik qilish kerak birini birdan ortiq ko'rib uningga alohida shafqat izhor qilish orqali boshqalarni ranjitmaslik lozim Bolalarning orasida odillik qilmaslik ularning o'zaro qarindoshlik munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onaga buningdan yaxshi natija kelmaydi. Bu Allohning oldidimi gunoh sanaladigan yomon ishdir. Noyman ibn Bashir balalardan birsiga alaydi bir narsa bermoqchi bo'lib, bu ishga payg'ambar alayhissalomni guvoh qilmoqchi bo'ladi. U payg'ambar alayhissalomning yaniga kelib ahvolni uningga aytganda, payg'ambar alayhissalom uningdan "Sening boshqa balalaringmi bormi?" deb so'raydi. Noyman javob berib, "Ha, boshqa balalarim bor" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan yana "Boshqa balalaringmi berdingmi?" deb so'raganda, Нойман яқ деп жауап берді. Бұл вақытта пайғамбар алейхиссалам «Мен мұнда хақсызлікке уақлық болмаймын» деп оның хата қылғанлығын айтыды ва бүтін мұсылманларға умумы қылып Аллахтан қорқыңлар, балаларыңлар арасында адылдық қылыңлар дейді. Имам Бухари риwayat. Адалет мал дүниядыл емес, бәлки мехр muhabbatda va butun muomillarda talab qilinadi. 3. Balalar uchun beddua qilmaslik, ya'ni ularni qog'imaslik. Həmişə balalarının yaxşılığını və bəxt saadətini tiləb yaxşı dua qilish lazım. Ular üçün bəddua qilish intayın xətərlik və yaman işdir. Bulubmu bəzi ata-analar balalarının az dolu nadallıqlarına acıqlanğanlıqdan özlərini tutanmay, eğizlərini qoyub etişkə aldıraydı. Balalarına bəddua qılıdı. Ulanı haqarətlib söküd. Bu İslam nəzərində xata işdir. Peyğəmbər əleyhissalam özünlərin, əvladınların və mallarınların ziniği dua qılmaqlar. Allohning nima so'risi beradigan bir soati bor. Sizlarning duoyinglar shu soatga udil kelib qolmasin deb ko'rsatgan. Abu Davud rivoyat. 4-chi balalarni afv qilish. Balalarning tantaklikini va xatoliklarini afv qilib, ularning yaxshilanishi uchun tirishchanlik ko'rsatish, ularga tamomiy mehr shafqati bilan muomala qilish, ota-onalarga xos oliyjanobliq va keng qo'saqlikdir. Payg'ambar alayhissalom boshqalarga rayim qilmaganlarga rayim qilinmaydi deb ko'rsatgan. buxoriy va muslim rivoyat beshinchi bolalarga kelsikanmas ochiqlanmaslik. Balalarga to'liq ochiqlanish hargiz ijobiy natija keltirmaydi bolalarning xatoliklari va bo'limsiz qiliqlarga achchiqlanishning o'rniga sabrchanlik bilan o'zini tutib turib siliq va ilmiy yo'sinda to'g'risini ko'rsatib berish tarbiya ko'rgan ota onalarga xos oliyjanoblikdir o'lgimiz muhammad alayhissalom bolalarga qat'iy achchiqlanmaydi Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning uyida 10 yil xizmat qilish jarayonida uning menga bir haqiqatni ochiqlanganligini bilmayman. Xato qilgan ishlarim uchun nima uchun shunday qilding deb boqqan emas. Oiladagilar menga topitani qilmoqchi bo'lsa, bo'ldi qilinglar. Taqdirda putilgini bo'ladi deydi. Darimi rivoyat 6. Balalarga amali nasihat qilish. Balalarga amali nasihat qilish degan o'zi qilmaydigan yaxshi ishlarni va yaxshi fazilatlarni og'zaki so'zlab berish emas balki bolalarga o'rgatmoqchi bo'lganlarni o'zi amaliyotida qilib ko'rsatish deganlikdir shunda qilingan tarbiyalar unumli natija beradi shunga alloh taolo muhammad alayhissalomni namozning farzligini e'lon qilishga buyurgan so'zida oilangdagilarni namozga buyurgin va o'zingmi uni o'rindashda chang turg'in degan taho surasi bir yuz o'ttiz oyat Чүнки өзі қылмаған ішіне башқаларға бұйрышның өнімі болмайды. 7. Балаларның әқілігі түшіп тұрып сөкбәтлішеш. Балалар білән yüzmüz тұрып, оланың әқілігі муапы қалды сөзлішеш, сөкбәтлішеш, fikirlerini anlaş, tələblər bolsa orundaş naitdi mühimdir. Əksicə balalarını özləri düşənməydiğan və əqil qobul qınmaydiğan işlağı zorlaş, onların isyankarlığını kəltürüb çıxırdı. Balalarının sorğan suallarına sen bəribir tüşənməyisənqo deb sal qarmasdan qoyil qilarlıq usulda to'g'ri ham tushunishlik javob berish lozim. 8. Balalarga qissalarni aytib berish. Qissalar, hikoyalar va tepishmoqlar balalarning aqli iqtidorini taraq qildirish uchun nihoyat foydalidir. Balalarning aqli iqtidoriga ta'sir ko'rsatish, qobiliyatini uyg'otish, sezgi organlarini mashq qildirish orqali ularning ijodchanlik ruhini kashf qilish tərbiyə usulidagi asosli ishlarning biridir. Balalarning qaysi fanga va qandaq narsaga qiziqadiganligini bilib olgandan keyin ularning o'zlari qiziqqan fanga va qobiliyati talab qilgan shu ishga yuzlantirish kerak. Ularni o'zlari xohlamagan fanga yoki kasbga zo'rlash yaxshi natija keltirmaydi. Balalarning ota-onasiga o'tashga tegishli burchi. 1088-savol: Ota-onaga qarta muomala qanday bo'lish kerak? Javob: ota-onaga qarta muomala, ularga yaxshi muomala qilish, qitirqinib xizmatlarni qilishdan iborat birli jumla so'zga qisqartiladi Ota-onalarga yaxshi muomala qilish degan bu bir jumla so'z ularni moddiy va ma'naviy jihatlardan ta'minlab turish, ularni hamisha asrash, ko'ngillarini shod qilish, beqib cho'ng qilish jarayonidagi yaxshiliklarini va ajrlarini qaytarishga tirishish, ularning armonlarini va vasiyatlarini amalga oshirish ularni hamisha eng oli ehtirom bilan hurmat qilish ularni ranjitmaslik qatorliq ko'plagan yaxshilik turlarini o'z ichiga oladi shuning uchun alloh taolo balalarni ota onalarga yaxshi muomala qilishdan iborat bu bir jumla so'zga buyurib mundoq deydi parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota onanglarga ehson yaxshi muomala va qiytirqinib xizmat qilishinglarni tavsiya qildi ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa ularga ohoy demigin. ya'ni малаллықны bildirdigan шөнчілік сөзлімі қылмығын. Оланы дөшке әлімігін. Олағы өрмәт білән юмшақ сөз қыған. Олағы камалы мекірбаллықтың найеті кәмтер муамілді боғын вә ей пәрвердігарым. Ола мені кішіклігімдің тәрбейлігіні дәк, олағы мәрхәмәт қылғын деген. Пәрвердігарыңла дылыңларды келәні обдан білгөчідір. Әгер сілі яқшы болсаңла, яны ата-анаңланы қақшат қочы болмысаңла, Аллах тала сіләнің Allah haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilg'uvchidir. Sura Isra 23-25 oyatlar. Bu oyatlar balalar qandoqli sharoitda bo'lsin, ya'ni ular mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, mayli ko'ngillari xotirjam bo'lsin, mayli g'am qayg'u ichida bo'lsin, har holatda ota-onalarga qaytirqinib ixlos bilan xizmat qilishning lozimligini ko'rsatadi. Hatto Qur'on Karim Bəzi vaqtlarda balalarının aççığından özlərini tutalmagan halətlərdimi, onlara mallallıqını bildirdigan oddiy sözlərni qınmaslıqni tavsiyə qılады. Xüsusən ata-analar yaşınıb qalğanda, ularının köngli incikə, gəp götürənməydigan bob qalğaşqa, ularga intayin yumşaq və sılıq muamildə bolishni alayda tavsiyə qılады. Onundan keyin balalar ata-analarga qo'llaridan keladigan butun xizmatlarni qilganning sirtida Alloh taolodan ularga marhamat va rahmat tilashni tavsiya qiladi ang oxirida alloh taolo ularning dillaridagi butun o'ylaganlarini biladiganligini va ota onasiga bo'lgan samimiy ixlosi va muhabbatiga qarab mukofot beradiganligini gunohlarni mag'firat qiladiganligini bayon qilish bilan bu tavsiyalarni tamomlaydi oyatdagi ehsonan degan so'z qitirqinish mukammal o'rindosh jon dil bilan ishlash degan ma'nilarni ifodalaydi Qur'oni Karimdagi allazi ahsana kulla shay'in xalaqau ya'ni Alloh har narsani mukammal yaratdi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Sajda 7-oyat. Ihson ya'ni har ishni qaytirqinib qilish islom dinidagi uch chong martabaning biri bo'lib, birinchisi iymon, ikkinchisi islom, uchinchisi ihsondir. Farishta Jibril Muhammad alayhissalomdan savol so'rgan mashhur hadisda оның әввал исламдан андын имандан андын ихсандан со'rganligi bayon qilingan ibn maja rivoyati demak mukammal o'rindosh qitirqinib qilish degan ma'nida kelgan va islom dinining iymon va islomdan keyingi martabasi bo'lgan ihsonni yaxshilik qilish degan oddiy ma'nida tushunish to'g'ri bo'lmaydi buningga asosan ota onaga ehson qilish deganni ota onaga yaxshilik qilish debla tushunish to'g'ri emas chunki birovga yaxshilik qilish degan xolisani yordam qilib qo'yish, xayr saxovat qilib qo'yish degan bo'ladi. Albuki, ota-onaga ihson qilish farzdir. Farz bo'lgandimi odatdagi farzlardan emas, balki Allohga ibodat qilishdan keyingi ikkinchi cho'ng farzdir. Yuqorqi Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga ihson qilishinglarni tavsiya qildi degan oyatning ma'nosi buni taqazza qiladi. Шуңа атаныгы кылынган ихсан башкаларга кылып койдыган хайр ихсанга ва халысаны ярдәмгә охшымайды. Чөнки халысаны ярдәм ва хайр ихсан деген башкаларга бәдәлсез кылып койдыган нәрсә. Әмма атаныгы кылынган ихсан уларның кылганларын кайтарыш юлыдагы бурыч ва карыздыр. Шуңа бундак бер карыз ада кылыш юлыдагы хезмәт бурычыны адди мәнидә яхшылык кылыш дип төшүнеш тогыр булмайды. Мәселен, сіз бірсіге бәдәлсіз алда бір нәрсе бәрсіңіз, яки өсімсіз қарыз беріп тұрсыңыз, сіз оныңға яқшылық қыған болысыз. Әмма сіз оныңға мәлім бір қызметнің, яки яқшылықның юсідін бір нәрсе бәсіңіз, яки оныңдың алған қарзыны қайтырып бәсіңіз, оныңға яқшылық қыған болмайсыз. Бәлкі хаққыны ада қылған болысыз. Ата-анаға қызмет қылышма, оланың хаққыны ада қылғанлықтыр. Бұл халысаны ярдәм яки хайри ихсан тәрәқісідегі bir яқшылық емес. payg'ambar alayhissalom ota onaning ulug'lig'ini bayon qilib jannat onalarning deyip ostida deb ko'rsatgan ibn rivayet. rivoyat allohning roziligi otalarning da, allohning g'azibi otalarning de, deb ko'rsatgan Tirmizi rivoyat qilgan bu hadislar shuni ifodalaydiki birov qanchalik taqvodor musulmon bo'lib ketsin qancha qitim haj haram qilgan bo'lsin va kançılığın bechoralarga xayr ihsan qilib ularning hayotini qutqizgan bo'lsin dini uchun qanchalik cho'ng xizmatlarni qilgan bo'lsin, ota-onasidan birasini qoqshatgan ekan, mundaq kishi Allohning roziligiga loyiq bo'la Natijada jannatga kira Payg'ambar alayhissalom ota-onasini qoqshitishni halaq qilguchi 7 cho'ng gunoh qatoridan sanagan. 1089-savol. Ota-onalar to'g'riliq yana qandoq tavsiyalar bor? Javob: Ota-onalar to'g'riliq tavsiyalar tuandikilarga ixchamlanadi. birinchi Ата-анаға әр вақыт әдәп білән сөз қылыш. Шкенч. Аллах Таалага асилык болмайдыган һәр кандык иште уларга итаат кылыш. 3. Уларга мехрибанлыкны көрсөтүш, эч вакыт уларга газап менен кармаслык, балки һәмеше тәбәссүм менен караш. 4. Уларның абруйны ва хөрмәтен саклаш. Уларның рухсатсыз үйләрдән бер нәрсә алмаслык. 5. Улар мәмнун булыдыган эшләрне кылыш, һәмеше дуаларны эп турыш. 6. Әр қандақ бір ішіні башлашта авал уладын мәсләт сораш. 7. Уланың чақырырға әр вақыт «Хош ата, хош ана» деп тәбәссүм білән азыр болыш. 8. Уланың дос ярәлләрне хөрмәтләш, düşмәнләргә садақат багламаслык. 9. Ула белән муназир кылмаслык, уларның хаталыклары булса сылык юл белән күрсәтеп бериш. 10. Уларга сүз кылганда авазны көтүрүп, уларны рахатсыз кылмаслык. Ularning so'zlarini adab bilan quloq selib anglash. 11. Ularning uy ichidagi va sirtidagi ishlarga yordamlashish. 12. Ularning ruxsatisiz safarga chiqmaslik, agar oldirash yuzisidan ketib qolgan taqdirdimi, ulardan hamon kechirim so'rash. 13. Ularning uylariga xususan ular uxlayotgan vaqtlarda iznisiz kirmaslik. 14. Ularning mehmonlar kelganda qo'l bog'lab turib xizmat qilish. Zörür iş bozumu koyup ulanın aldı da yalğız tərk etməslik. 15. Ula bilen birgi tamaq yegəndə, uladın burun dastirxanğı qol uzatmaslık. 16. Ulağa hərgiz yalğan sözləməslik. 17. Ayalını ve ballarını uladın üstün görməslik. 18. Birgi yol yürgəndə, ulanın aldıda yürməslik. Birgi oltırğanda, uladın yoxur oltırmaslıq. 19. o'zi qanchalik cho'ng mansabli kishi bo'lsimi yoki katta olim bo'lsimi ota onasiga mansub bo'lishdan takabburlik qilmaslik ular oldida hamisha kamtar bo'lish yigirmanchi ularga moddiy yordamdan bexillik qilmaslik ular uchun o'zlarini unutish 21 birinchi ularning mehnatlarini qadrlab turish ularni ziyorat qilib turish hadiya va sovg'atlarni taqdim qilib turish 22 ikkinchi ularni g'azablantirishdan ehtiyot qilish ko'ngillarni asrash 23. ular bergan narsalarni tashakkur etish bilan qabul qilish 24. ularning xushalliklarini tabriklab birga xushal bo'lish ularning musibatlariga tasalli berish 25. ularning yuz xotirasi uchun ular yaxshi ko'radigan farzandlarni yaxshi ko'rish 26. ayoli ular bilan jiddallashib qolganda ularning o'ttirisida odillik bilan ish ko'rish 27. Ota-ona vafot bo'lib ketgandan keyin mo ularning qabrlarini ziyorat qilib turish, ularning vasiyatlarini yurgizish. 28. Ularning haqida sadaqalarni qilib turish. 29. Ota-ona hayot bo'lsin, mayli vafot bo'lib ketgan bo'lsin, ularning haqida Rabbi g'firli val validayya, ya'ni ey Alloh taolo, meni va ota-onamni kechirgin deb hamisha duo qilib turish. 30. Har qanday kishi ota-onasiga qilgan muomalasining o'xshishini o'z bolalaridan cho'qim ko'radi. Yani ota-onasini qaqshatganlarni ularning balalarimi qaqshatadi. Ota-onasini rozi qilganlarni ularning balalarimi rozi qiladi. Bu olam o'tni olamdir. Bu jamiyatimizda va uzun yillik tariximizda ko'p tajriba qilinib, har kimning nazarda reallikqa aylangan bir haqiqat. Tuqqanlarga muomala qilish prinsipi. 1990 savol tuqqanlarga qarta qandaq muomalada bo'lish kerak javob tuqqanlarga qarta muomalada ularga selrayim qilish hol ahvolni so'rash ziyorat qilish yo'qlab turish chaqirsa qadam tashrif qilish ehtiyojli qoldi qolsa moddiy yordam berish maslahat so'rasa yo'l ko'rsatish va tuqqanlik haqlarini ado qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ming to'qson birinchi savol seli rahim degan nima javob seli urug' tuqqanlarning o'zaro bir biriga moddiy va ma'naviy jihatlardan yordam qilish orqali orsidagi tuqqandarchilikni davomlashtirishi demakdir islom dini musulmonlarni oilalar o'tirisidagi tuqqandarchilik munosabatini inoq shaklda davom etishga chaqirdi alloh taolo qur'oni karimda payg'ambar alayhissalomga xitob qilish orqali butun musulmonlarga amr qilib bundoq deydi urug' tuqqanga miskinga ya'ni yo'qsulga ibn sabilga yurtidan ayrilib yo'lda qolgan pulsiz musofirga xayri saxovatdan haqqini bergin sira surasi 26. oltinchi oyat payg'ambar alayhissalom mundoq degan kimki rizqining kang bo'lishini obro'yning mangu qilishini yoqtiradigan uruq tuqqanlarga selrayim qilsin hokim rivoyat Uruq tuqqanlarga selrayim qilish moddiy va ma'naviy har ikki jihatni o'z ichiga oladi moddiy jihatdan selrayim qilish deganning ma'nosi Uruq tuqqanlardan birasi maddi qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa, uningga pul mol yordam qilish, qarzdor bo'lsa qarzini uzishga yordam qilish, kesal bo'lsa davolatish va ulardan birasi ojiz bo'lsa, uning ishlariga kuchi bilan yordam qilish qatorliqlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ammo ma'naviy jihatdan silrayim qilish deganning ma'nosi uruq tuqqanlarni ziyorat qilish, kesal bo'lsa yo'qlash, chaqirsa qadam tashrif qilish, ularning musibatlariga ta'ziya bildirish xushalliqlarni birga tantana qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi selrahim qilish ko'plagan kishilarning tushunganidek so'z bilan quruq salom bilan yoki ularni ziyorat qilib qo'yish bilanla ado topmaydi balki urug' tuqqanlarga o'z nafsining manfaatlaridan kechib qo'llaridan kelishcha yordamini yetkazish bilan bo'ladi qo'shnilarga o'tashga tegishli haqlar ming to'qson ikkinchi savol qo'shnilarga o'tashga tegishli haqlar qaysilar javob Qo'shnilarga yaxshilik qilish iymonning eng ko'rinarli ifodalaridan biridir. Chunki qo'shnidarchilikning haqlari bakmi cho'ng. Qo'shnidarchilikning haqlari bir qancha turlik bo'ladi. Musulmon kishining ustida o'zining kofir qo'shnisiga o'tashga tegishli birla haq bo'lib, u bo'lsimi qo'shnidarchilik haqqi. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon qo'shnisiga o'tashga tegishli ikki haqqi bo'lib, uning biri qo'shnidarchilik haqqi, yana biri musulmonlik haqqidir. Musulmon kishining ustida өзінің мұсылман, ұрық тұққан қошынысының өтешкі тегішілік үш шаққы болып, оланың бірі қошындаршылық аққы, ikkinchi musulmonlik haqqi uchinchisi urug' tuqqanlik haqqidir musulmon kishining ustida o'zining musulmon urug' tuqqan yaqin qo'shnisining o'tashga tegishli to'rt haqqi bo'lib bularning biri musulmonlik haqqi ikkinchisi tuqqanlik haqqi uchinchisi qo'shindarchilik haqqi to'rtinchisi yaqin qo'shnilik haqqidir yaqin qo'shni yiroq qo'shnidan albatta afzaldir dərhal yardımınızga ulguradigan, boshqalarga yaxshi tarafingizni qilib beradigan va sizni yolg'iz qo'ymaydigan kishi albatta sizning yaqin qo'shningizdir. Шуңа қошындарчылықның сыртыда еқін қошыны болғанлықның хаққы алайды айрым бір хақ болып бекітілген. Әждатларымыз ма, ирақтыки тұққандың еқіндіки қошының яқшы деп бекар етмаған. Қошынылағы муамылы қылыш принципі. 1093-ші суал. Қошынылағы қандақ муамылды болыш керек? Жауап. qo'shnilarga qilinadigan muomalada ularga to'g'ri va rostchil samimiy bo'lish qo'lidan kelgan yaxshiliklarni qilish azor bermaslik ziyonga uchratmaslik har vaqt yordamiga ulgurish qiyinchiliklarni hal qilishga yordam qilish musibatlarda yolg'iz tashlayotmaslik qo'shindorchilikni birga tantana qilish boshqalarga yaxshi ta'rifini qilish obro'yini va izzat hurmatini qo'g'dash yomonliklarni kechirish azorlarga sabr qilish balalar o'ttirsida chiqqan jidallarni to'g'ri hal qilib, inoqlikni saqlash, gap to'shig'uvchilar va buzg'unchilarning so'zlarini inoqlamay turib, ularni qorilmaslik, ularga qarshi o'chmanlik, ko'ralmaslik, dushmanlik qatorliq illatlarni saqlamaslik, qo'shinlarga to'hmat qilmaslik, har uchirganda qizg'in salom bilan qarshi elish qatorliqlarni asos qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Jibril menga qo'shnilarga yaxshilik qilish to'g'riliq to'limi ko'p tavsiya qilyotdi. Hatto qo'shnilarni merosga sherik qilib qo'yam degando deb gumon qilib qoldim degan. Buxoriy rivoyat. Xizmatdoshlarga muomala qilish prinsipi. 1094-savol. Xizmatdoshlarga qanday muomala qilish kerak? Javob. Kadrlarning birga ishlaydigan xizmatdoshlari, do'konchining do'kon qo'shnilari, o'quvchining saboqdoshlari, dehqonning yer qo'shnilari өнәрвәннің сәбдашлары оның әр күні бірге болыдыған, құшаллық дәртлік көллеріні бірге өткізідіған, дәрхал ярдымеге үлгірдіған вә оны ялғыз қоймай дәртлерге дәрмен болыдыған кішілердір. Шуңа ола білін яқшы, инақ вә сәмими өтішке әкмет беріші наайты зөрірдір. Ahmet kelganda ularga cho'nchilik qilmasligi, ziyon tatganda ulardan ko'masligi, ularni hamisha o'tliq salom bilan qarshi elishi, moddiy va ma'naviy har jihatdan ularga yordam qo'lini sunishi ularning g'ayvatini qilmasligi ziyonga uchratmasligi yomon ko'rmasligi ularga kelgan omadlarga ko'z qizartmasligi orsida husumatchilik yuz bersa yuzma yuz o'ltirib chiroyli so'zlashish orqali hal qilishi ayollarning va bolalarning orasiga kirib munosabatni buzmasligi chiqimchilik va gap to'shig'uvchilarning so'zlarini aniqlab ko'rmay turib ulardan og'irinmasligi Allah qoşqan bu hamrohlikni oxirgacha eng chiroyli shaklda davomlashtirish yo'lida qo'lidan kelganini qilishi va boshqalar. Do'stlarga muomala qilish prinsipi. 1095-savol. Do'stlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob: Birovning do'sti uning eng yaqin sirdishi va eng ishonch qiladigan birsidir. Insonlar odatda oilasidan yoki boshqalardan ranjiganda, beshig'i kun tushganda do'stlarga murojaat qilib, ulardan tasalli hosil qilishga va qiyinchiliklari uchun chiqish yo'li izlashga tirishadi uningdan boshqa haqiqiy samimiy do'st odamning qayg'uliq va xushalliq kunlarida yanada bo'ladi uningga madad beradi ham uni qo'g'daydi ahvol bundoq ekan do'stlarga samimiy sadoqatlik to'g'ri va rostchil bo'lish kerak o'zining qadrlanishini xohlagan odam do'stlarini qadrlashi lozim do'stlarga ola ko'ngillik qiladigan manfaat yasa do'st manfaat yetmaganda raqibiga aylanadigan do'stining beshig'i kun kelganda yoki yordamga muhtoj bo'lganida unidan qochadigan odam do'stlik nomiga xiyonat qiladigan manfaat do'stidir do'stlik turlari 1096 savol dunyoda qancha turli do'st bor javob dunyoda mundaq 3 xil do'st bo'ladi biri samimiy sadoqatli do'st yana biri manfaat qo'g'laydigan do'st uchinchisi yomon do'stdir 1097 savol Samimi sadoqatlik do'st qandoq bo'ladi? Javob. Samimi sadoqatlik do'st do'stlashgan kishisini jenidan bek so'yadigan, uning manfaatini o'z manfaati, uning ziyon tortishini o'zining ziyni deb tonaydigan, yaxshi yomon kunlarda uni tark etmaydigan, oq ko'ngil, rostchil, vafodor do'stdir. bundoq do'st jonni pido qilishga muarziydi. bundoq bir muqaddas do'stlikqa xiyonat qilish to'limi razillikdir. Bu mavzuda Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom bilan Hazrati Abu Bakrning do'stligi eng yaxshi ulgudir. Hazrati Abu Bakr Muhammad alayhissalomning bolalik chog'idan beriki muqaddas do'sti bo'lib, Muhammad alayhissalomga tunji vahiy kelib, uning payg'ambar ekanligini bildirganda, Hazrati Abu Bakr uning payg'ambarligini tunji bo'lib tasdiqlagan va qo'llagan birinchi shaxs bo'lib tarixga qayd qilindi. U butun mol-mulkini va yuz obro'yini qurbon qilgan holda Muhammed aleyhisselamni himoya qilganning ailesini Mekke'de Makkada etken aldı, onun bilen Medine'ye icraat hijrat ibaret ölüm pırap durduğun turadigan xatarlik atlandı. Medine'ye Madinaga keyin mu? Bütün kıyınçılıklarda Muhammed aleyhisselamning o'ng qanti bo'lib, hamisha uning yonida bo'ldi. Muhammed aleyhisselam vapat boğandın keyin mu? Onun orun basarı o'rinbosari bulup, onun uning ve va ki bajandil varislik kılıp alemden öttü. Mana bu samimiy sadoqatli do'stlikning birdan bir ulgusidir. 1098-chi savol. Manfaat qo'g'laydigan do'st qandoq do'st? Javob. Manfaat qo'g'laydigan do'st mohiyatda do'st emas, balki manfaatparast, aldamchi, fursatparast, razil odamdir. Mundaqla eng xatarlik mahluqlar bo'lib, hamisha kishilarni orqasidan uradi. Ya'ni kutilmagan yerdan ularni ziyon zahmatlarga uchirtadi. Hatto do'stlashgan kishini dushmanlarga o'ng'ayli setib etadi. Шуңа Аллах Таала Куръан Кәримнең көплегән аятларында мусламанларның мунафиқларны ва адими шайтанларны дост тутмаслыгын каттык тәэкидлегән. Мәнфәт өчен дост булганлар Куръан Кәримдә баян кылынган мунафиқларның ва шайтанның тәвәлләренең өзидер. Чөнки буларның һәммәсе алдамчылыкта, сахтипәзлектә, садақатсызлыкта ва ишки юзлектә охшаш мәхлукатлардыр. Бирауны мәнфәт юсыдан дост тутыш бәкме рәзиллек ва алыкөңеллектер. Mənbətpərəslərini do'st tutgan odam mu va ziyonkor odamdir. Chunki bundaqlarni do'st tutgan odam hech bo'lmaganda ularga ishinib, ish sirlarini aytadi bu yolg'on do'stlik oxiri buzilgandan keyin uning aytgan sirlari uni dushmanlarining asiriga aylantirib qo'ydi. Zodi manfaat ustiga qurilgan do'stlik amaliyati do'stlik emas, balki vaqtlik foydalanish munosabatidir. Шуңа һәр ким дусларны таллашта Куръан Карим белән сүннәтнең роены өлчәм кылып, хисиятка берилмәстән, ақыл ва шариятның садасы кулак салган алда эш көрүше интайын зөрүрдür. Bir adamның қандақ икәнлегене, достлыкка ярайдыган яки ярамайдыганлыгын билиш үчүн уны сынап көрүш керек. Икенче халифа Умар ибн Хаттабның яныга бир адам, яна бир адамга гувахлык бериш үчүн келтирилгәндә, Хәзрәт Умар гувахчыдан sen guvohlik bermoqchi bo'lgan kishini tonimsan deb so'raydi guvohchi ha toniyman deb javob berdi hazrati umar uningdan sen uni qandoq toniysan uning bilan yaqin qo'shnimi deb so'raydi guvohchi yo'q deb javob berdi umar yana uningdan sen uning bilan birga safar qilib boqqanmi deb so'raydi guvohchi yana yo'q deb javob berdi umar yana uningdan sen uning bilan pul muomalasi qilib boqqanmi deb so'raydi guvohchi yana yo'q deb javob berdi Bu vaqtda Xalifa Umar yo'qol, sen uni tonimaydi ekansan, deydi va uning guvohlik berishni rad qiladi. Imom Shofi birovning sirtqi ko'rinishiga va ibodatlarining ko'pligiga qarab baho berishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab mundoq degan. Birovning sajdada ko'z yosh to'kkaniga emas, balki muomala ishlaridagi ahvoliga qarang. 1099-savol. Yomon do'st degan qandoq do'st? Javob. Yomon do'st odamni yomon odat, nachar axloq va turli razil qilmishlarga boshlab kirib, har xil balo qazolarga duchor qiladigan odimi shaytondir. Alloh taolo Qur'oni Karimning nurg'un oyatlarida mu'minlarni odimi shaytonlarni do'st tutmaslikka, ulardan yiroq turishga chaqirganning sirtida Qur'on Karimning eng oxirgi surasining eng oxirgi oyatini Muhammad alayhisalomni va jimi musulmonlarni odimi shaytonlarning har turli yomonliklaridan Allohga sig'inib panoh tilashga buyurish bilan tamomlagan. Allah'ı sığınıp insanlardan boğan yoşurun şeytanın vesvesinin şerridini panah dileymen digin. Nas Suresi'nin ahirki ayeti. Hemmegi məlum ki, zamanimizdeki Uygur cemiyetide nurgulluğan musulman balalarının paciyeler bilen ayaklaşkan, tuyuq yollağı kirib ketişi, ota-anasını zar-zar yığılıtıb, türlük rezillik yollarda nabut bulup tüyüşüp ketişi, musulman ailesi de çoğun bulup durup, musulmandaçılıktan adab axloqdan hech qandaq nesevisi bo'lmagan ranglik o'ltirishlar harom qilmishlar va odimiylikdan chiqqan razil ishlar bilan umrni o'tkazayotganligi qatorliq fojialarga bir tarafdan oila tarbiyasining bo'lmasligi sabab bo'lsa yana bir tarafdan yomon do'stlar ya'ni odimiy shaytonlar sabab bo'lmoqda shunga oila tarbiyasi nachar axloqi yomon diyonati so'z kishilar do'st bo'lishga hargiz arzimaydi Мұндақлағы алды білән мұсылмандачылық бұрчымызның тәққазасы бойынша hikmatlik usulda vaz nasihat qilib ularni yaxshi ishlarga da'vat qilishimiz lozim ular da'vatni qabul qilib yomon odatlarni tashlab yaxshi ishlarni qiladigan islom farzlarini ado qiladigan bo'lib o'zgarsa ular bilan alloh uchun do'st bo'lib yaxshi ishlarga davom qilish lozim chunki biror odamni yaxshi yo'lga kirgizishning savobi payg'ambar alayhissalotu vassalamning ta'biri bilan dunyo va uningdagi hamma narsadan cho'ngdir. Ya'ni birovning hidoyat tepishiga sabab bo'lganlikning savobi butun dunyoning boyligini Allohning yo'lida sarf qilganning savobidan cho'nqir deganlikdir. Agar da'vatni qabul qilmasa yoki boshlang'ichni qo'yib, o'zining bilgincha ish qilishga davom qilsa, mundaqlarning o'zgarishidan umid qilmagan bo'ladi. Shunga ular bilan do'st bo'lish emas, balki ular bilan aralashmaslik, muomala qilmaslik, xuddi bojliq munosabat qurmaslik lozim. Шундақла балаларның оайлы тәрбиесі яқшы болмаған, әдәп әхлақтың несеуі аланмаған балаларга арылышышыға ва дос болышыға қатты ел қоймастық лазым. Чүнки диянеті ва әхлақы болмаған адамлардың inson tasavvur qilib bo'g'siz baloi ofatlarni kutishga болот. payg'ambar alayhissalom бу ma'nini intayin esil bir ta'bir bilan ifodalab mundoq degan yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli ifor sotquvchi bilan kurak bosquvchiga o'xshaydi Ihbar sotquvchining yeniga borsangiz, u sizga ihbar beradi yoki uningdan sotib olasiz yoki hech bo'lmaganda uningdan ihbarning xushbo'yini puraysiz. Kurak bosquvchining yeniga borsangiz, u kiyimingizni kuydirib qo'ydi yoki uningdan badbo'y sesiq puroqni puraysiz. Imom Muslim rivoyat. Ajdodlarimizmi qozonning qishig'i borsang qorasi yuqar, yomonning qishig'i borsang balasi yuqar. degan hikmatni qoldirish orqali avlodlarni yomon odamlar bilan do'st bo'lishning xatirdan ogohlantirgan